palixerat joan behar nuen, eta ea jet kompainiarekin hartua, egeserbatuan ituen, eta zera bileta batzuek egazkin eh, hartzeko. Ba, egeserbatuan egin duen normalki, gainaz erganez elbarrituan itela, laguntza behar nuela, eta bar, eta bar. Eta etzen arazurik izan, ezken ekomentuan, aireportuan arribatu naiz, hor uh, uh, bileta hartu, eta sekuitate zerak pasatu, eta egazkinan uh, igotzeko momentuan, uh, Iakina zidaten, sinuela eh, egazkina hartu, elbarrituan itzelako eta bakerik. Eta nion ez zait galde zuen izan, eh, norbaitekin izan behar nuenik edo da. Eta beraz hor eh, aireportuan galde or izan, eta hor plenta erabaki nuen abokatatik duz, plenta bat eker txera. Iakin behar dena gaur gertatu dena, eta hor nik pixkat horrek lo txe mandit, bilatxeten abokatak uh, eh, jangaitu gaur eh, bai, baina uh, olertzen dugu berezude sufrikariua, humilazioa, bai abakizu uh, gu guretat. Azkenean etzen uh, arazurik, eazuzet kompainian, etzen uh, arazurik, uh, miaritzeko aire portutik eto gida. Azkenean eta hori gezuga da. Badakigu eta badakit nik uh, anitzelako egazkineko komandatak uh, errantzuela, uh, enuela egazkinean igo behar, zeren eta bazutela kompainaren uh, bai, konzinak eta uh, e, ezinuela egola. Eta gaur erraten gaitu, e, ba, be, ez da kompainaren arazo, guk uh, guri gatik igotetzela zinen, baina uh, aire portuko kompazerak uh, legeak edo uh, e, egindu uh, zintzinare egola.